e, kada se u Kur'anu kaže i udarite ih, na šta se misli i do koje mjere se smije udariti žena u braku? Šta kažu mu fesiri, odnosno komentatori Kur'ana? Zakala khair. Kad je u pitanju <clears throat> ajet stvoritelja subhanahu wa ta'ala, فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أسله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم وإن خفتم شقاق بينهم ako dođe u nečemu da čovjek, znači, među supružnicima dolazi do razlaza, do nečega što je, imaju pravila i propisi da tražimo iz njenog roda i svoga reda nekoga ko će ići na to da spaja, da ne dođe do razvoda braka. Ženi se naređuje, znači, i svakom robu pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala svako ima svoj hak i pravo kad je pitanje supružnik znači žena je obavezna u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala da slijedi naradbe supruga da ga poštuje cijeni za uzvrat mnogo što mu što on ima pravo prema njoj ali kad je u pitanju ako žena ne bude od onih koja sluša i koja prakticira i primjenjuje propise vjere onda imamo način da prema suprozine najljepši način ukažemo riječima na njenu slabo, njene greške i slično i to je savjet i prvi metod da, da riječi budu te koje će upravo mijenjati slabu nešto što, što je od nedostataka kod supruge ako to ne koristi onda imamo heđer znači vahđuruhuma fil onda ih razdvajamo posteljanama znači bliskost intimnog života bude uskraćena određeno vrijeme kako bi na takav način ostavili traga na srce osobe ako sve to nije od koristi Allah daje za pravo supružniku znači da udar kada ovdje spominje vadribu hun znači ako nije koristila ni riječ ako ni to nije koristio i, i nad koristi znači supruga i želi na određen način da ponuzi muženstvo čovjeka i njegovo znači, mjesto koje Allah mu dao, Allah je daje mu za pravo pod šartovima da taj udar ne, ne, ne se zlijede, da ne bude udar u lice, da ne bude znači, lagan udar odgojni koji će staviti u poziciju da mora da mijenja svoje stavove koji se kose sa propisima vjere. A to znači mora biti odgojna mjera, a nikako vid da nekoga ozlijedimo i nećemo, naprotiv, nije to metod u šarijetu.